Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Rabbil alamin, wa salatu wa salam rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd. Nastavljamo komentar hadisa iz Umdetul Ahkama po knjizi eh, Tesirul Alam od Abdullaha Ali Bessam. Došli smo do hadisa uh, 81. Ja tako? 81. hadis u poglavlju u poglavlju babu sifetu salati ne bio sa nam poglavlje o, o opisu namaza vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači 81. hadis Ana Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma od Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma an nabiju sallallahu alejhi ve sellem kane jarfe'u jedeihi hadvel mankibayhi idha daftetiha salat vjerovijesnik sallallahu alaihi wa sallam bi podizao svoje ruke u visini ramena i da fteteha salah kada bi odpočinjao namaz, na početku namaza znači. O ida kebbar ili ruku. I kada bi izgovorio Allahu ekber za odlazak na ruku, to je drugo, drugo mjesto gdje bi, gdje bi podizao namaz. O ida refa' re'sehu min ruku'i, refa'ahuma kedalik. Treće, kaže, kada bi i da rafa rasu, kada podigao glavu od ruku'a, podigao bi ih također, znači ruke obe. Wa qale sami Allahu li men hamide, rabbena wa leke alhamd. Izgovorio bi sami Allahu li men rabbena wa leke alhamd. Allah čuje ono koga hvali, e, naš gospodar tebi pripada hamd zahvala wa, wa kane la jefalu dalike fi suđud ovo su riječi Abdullah ibn Omera, i kaže, vokane la jefalo, a to ne bi radio kada je na seđdi. Šta ne bi radio? Ne bi dizao ruke. Što ovo dodaje Abdullah, Abdullah ibn Omera? Da ne bi dizao na seđdi. Što je bilo potrebe da ovo doda? Šta? Dobro, u redu, ja, dovoljno je bilo da kaže da se dizalo na ova tri mjesta početnu tegviru prije odlaska na ruku, pa, pa, sa vraćanjem sa rukua. A što će reći na, na seždi, kaže, nije to uradio. Što je dodao to? Zato što imamo hadisa, imamo hadisa preneseno u kojima se u kojima se vidi Šeha Albani ocijenio prihvatljivim, vjerodostojnim ili dobrim na osnovu mnoštva rivajeta, da se na seždi prilikom dizanja, spuštanja, odnosno ocijenio je hadise u kojim je došlo da bi poslanik sa osam dizao ruke kod svakog čega? Hafda, ne, ne, ne, ne, ne. Kod svakog spuštanja i dizanja. Kod svakog spuštanja i dizanja bi dizao ruke. I e, onda je došlo tumačenje to ako znači puštanje, dizanje, odnosno svakog pokreta, hareka, kretanju namazu. A u, na sežde, odlazak sežde, vraćan sa sežde i tako dalje, i tu su pokreti. I tu se diže. I naćete negdje, možda se iznenadi, kad nađete negdje klanjate s nekim ljudima, pored vas klanjaju, i mogu biti sunetli, koji su na sunetu, stvar slijedi mišljenje Šeha Albanija, da, da, da ponekad nema smetlja da se dize na tim mjestima ruke. Znači, vrati sa sežde i digne ruke. Ode na sež, uh, prilikom odlaska do na seždu, digne ruke. Tako da vas to ne iznenadi, kao je vidio šta je ovo, ruka, ne, bole. Znači, vraća se na tu, postoji to mišljenje koji će Kaže u afihada hadis ta srihu min ravi ene nebiju sam zala jefalu dalike fi suđuru. U hadisu je kaže uh, izjava, jasna izjava ravi je da vjerovisnik sada sada ne bi to radio na seždi. Dobro. Iz ovog hadisa imamo ovaj, imamo jedno meselo. A to je <clears throat> da je ižma učenjaka na tome mislim o, ovo polazna mesela ižma je na tome da je propisano dizati ruke kod početnog tekbira. Zbog tevatura hadisa, znači hadisi u to koje opisuju e, namaz poslanika sa sredom u kojem je dizao na početnom tekbiru ruke, su mu tevatir. Prenesen su od 50 ashaba, znači u rivatu od 50 ashaba je prenesen rašti ashaba, među tim hadisma, znači ima slabi hadisa i vjerodostojni. Od 50 ashaba se prenosi, znači da je poslanik sa sredom dizao ruke na početnom tekbiru od nje je bilo, kaže, ašare mu beširinu od džene, od njih su desetorca onome kojima obećan dženet. Dobro. I ta mesela je jasna. Tu se ne razilaze ni, ni hanefije. Uglavnom, uh, dizanje u početnog tekbir, naravno, uh, ispravan stav je da je većina učenjaka na tome i sve četiri mezeve su na tome da je to sunet. Znači, dizanje ruku na početku namaza je sunet. Znači, osoba koja bi ušla namaz ne bi digla ruke uopšte. A, a, a izgovori Allahu Ekber što je ruku namaza, Znači, ona, ona, ona namaz ispravna, namaz u redu, ne treba ni sehvi seždu radi, ne treba ništa. Znači, sve je okay, sve u redu. <clears throat> Druga mesela. Kaže, ih htelef od mafi refil jedin in de gajri ima razi su oko podizanja ruku mimo početnog tekbira. Da gajri. In de gajri. Pa je onda ovo što smo malo prije pričali, znači e, poznata dva stava učenjaka, a to je da je džumhur učenjaka na stavu da je mustehab dizat e, i na osta, još na tri mjesta ili na četiri mjesta. Znači malo tu dva mišljenja. Jedni kažu na tri mjesta, jedni kažu na četiri mjesta. Na tome džumhur učenjaka, spomenut ćemo koji su. Manja skupina učenjaka, koji znači zastupa Ebu Hanife, Hanefijski mezer, e, i e, rivajet, poznati rivajet kod imama Malika, Malikijskog mezeba, o Malikijama i e, Hanefijama se ne dižu ruke osim kod početnog tekbira. I kažu da nije mu stehab, nije mu stehab podizanje ruku osim kod početnog tekbira. Pa da prvo njih obradimo. Šta je njima dokaz? Njima su dokaz ova dva hadisa. Od Bara ibn Aziba i od Adullah ibn Mesura. To zapam, znači to, su njiho, to je njihova jezgra dokaza, naj, najjači, najbitniji dokaz. Sa kojim oni kažu da je derogiran ovaj propis podizanja ruku. E, a ovdje malo pre ne budu razbuniti, kad kažem na, na tri ili četiri mjesta, zato što imamo sad ovaj rivad koji mi ovdje spominje Buhari u Tefka Lihije, da je podiza poslanika na tri mjesta ruke. Početni tekbir i prije odlaska na ruku i poslije vraća na se ruku. A ono dizanje, dizanje ruku nakon podizanja a, na, sa tešehuda ustajanje na treći rekat, to je preneseno u kojim hadisu? hadis bilježi ga Buharija, osmo sviha Abdullah ibn Amera. To je na četvrtom mjestu. Znači, odvojeno od ova, ova, ova, ova, ova hadisa mu tekrata na bilje. Naravno, to kad sve sakupi, to su četvrta mjesta. E, dokazi su, znači, oni koji kažu da nimu mu steha bliza truke mimo početnog tekvira, znači, prvi hadis od Beraj ibn Aziba, bilježi ga je Davud u svome sunenu, kaže, reitu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam, iftetaha salata wa rafa adehi, tumme lem je'ud. Kaže, dakle, vidio smo Allaho poslanika, sallam sallam, uh, otpočeo je namaz, refa'ade, podigao bi ruke, znači na početku namaza, sume lem je ud, a zatim se ne bi vraćao na to, ne bi ponavljao tu stvar, dizanje ruke. Uglavnom što se tiče tog hadisa, kaže, i, uh, eh, i tefaq al hufad, složi su hafizi hadisa, znači muhaddisi, učenjaci hadisa, složi su toga da ovaj dodatak, sume lem je ud, da je mudređe min jezid ibn Ebi Zijad, od eh, jednog od ravija, da je mudrži, znači ubačeni dio hadisa od ravije jezid ibn Ebi Zijada, eh, taj dio, thume lem je znači da ne bi ponovo svraćao da dizan je ruku. A hadis i mimo toga, i mimo toga hadis je, hadis je slab. Uh, onda, drugi hadis od Abdullah i Mesuda, on je poznatiji sa kojim dokazuju, vidježe ga Budavudi Tirmizi, u kojem je on došlo, ovaj, da, da, u tom hadisu je došlo da on rekao leu salli jenne lekum salata Resulullah sam ja, ja ću vam sigurno klanjati namaz Allahov poslanika sam znači onako kako ga on klanjao. Fa, kaže, fa salla fa lem jerha jedihi illa merrete vahdi. Pa je klanjao, kaže, a nije podigao ruke osim na jedno mjesto to na početnom tegu, početnom tegu, prilikom početnog tegu. Hadis ocijenio ga dobrim tirmizi, a Ibn Hazim vjerodostojnim. Međutim, ispravno, kao je Abdullah ibn Mubarak e, i e, Ibn Abi Hatim, da je ovdje greška, da je ovdje greška u hadisu, čak i e, Abu Dawud kaže da je ovaj hadis nije, znači hadis, Abu Dawud koji prenosi u svom sunenu kaže da je hadis da je, da je, da je, da je slab. Da je, da je, uglavnom, većina mu hadisa kaže da ovaj hadis da nije vjerodostojan, što je ispravno da nije vjerodostojan, i pojasno su detalji prvog i drugog hadisa, znači u detalje pojašnjeno. Koga ide iz detalje toga, ja sam pisao o tome tekst, ovaj, podizanje ruku na mazu, da li je derogirano, da je derogirano, jer oni kod kazuju da je derogirano, kad je derogirano su ova dva hadisa, od Daraj Darajvi naziva i Vlajme suda, a oba su slaba. Kako će biti derogiran sa slabim hadisma nešto, na kraju kad nema teksta ušte da je derogiran, znači da je bilo derogiran treba doći u tekstu hadisa. Znači, bilo se dizalo prije, sad nemojte dizati. Ono što se dizalo prije, sad nemojte dizati. Znači, tu sad dva najveća njihova argumenta s dokazuju da je, e, da da nije propisano, a da je drogina, to je smiješno. I ono koje je propisao da je rekao da je drogina. A sad dokazivanje s onim nekim tam drugim rivajetima, ono nemojte lizat ruke mahat ko što maši, ko što maši hajvan repom i tako dalje. Znači ti hadisi nema veze s ovim, nema veze s kontekstom ovog dizanja ruku. Znači nije ona, ne, ne, ne govori se o kontekstu dizanja ruku. Jer kad je Abu Hanife rekao Abdullah ibn Mubarak, možda bilo je Marik dizao na četiri mjesta ruke, evo Hanife kranje klanjao i rekao, kaže, vidim te nešto, kaže, maš ruka, možda pa da ćeš poletiti. pa kaže njemu, ovaj, a gledaj Marak, kaže, kad ti nisi poletio prvi put, neći ni ja sa ostala <laughs> tri prvo mišljenje koje je ispravnije naravno kako je nakazuje ovaj hadis da je da je znači da je musteha podizanje ruku na ova tri odnosno kao je potrebno u hadisu i na četiri koji u hadiskoj bilješ Buharija u svome sa i od Abdullah Nomera da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podizao ruke nakon ustajanja od prvog tešehuda ustaje ustajanja trećeg rekat. I e, na tom stavu su znači i većina ashaba koji se prenosi mimo ova dva odešta prenosi u slabim hadisima, većina tabiina, na to stavu si imam Šafe, imam Ahmed, koji su držali tekstova, znači hadisa, koji došlo hadisima, i mnogi drugi muhadise, ne spominjemo hadisa reda, znači uglavnom muhadisi, uglavnom su na to stavu, jer narod na hadisu jasno po dan. Da je spominjeno da govore ti učenjaka koji spominju to, znači nema potrebe oko toga da navodim učenjake pojedinačno iz Mezheba i ovo ono, znači bojim se da to suviše da to navodimo. Dovoljno, recimo imamo hadis kod ublježe Budavodi Tirmizi, i koji je vjerodostojan u kojem je došlo kaže tume i da qama min rak'atayn rafa yadayhi hatta yuhadiya bihima min kibihi koji potvrđuje ono što došlo kod Buharija bila ibn Omara a to je kaže da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis od Abu Humeida kada bi kada bi se podigao sad nakon drugog rekata znači nakon prvog tešehu da kaže rafa yadayhi hatta yuhadiya bihima min kibihi kad podiba ruke u visini u visini svojih ramena. E, da ne duljimo kovo, znači, pa bitno da znamo ovdje, znači, da je, da je mustehav da se diže u ruke prilikom početnog tekbira, to je prvo mjesto. Drugo je e, prije, znači, odlaska na ruku, kada hoćemo ići na ruku, izgovorimo Allahu Ekber, znači, podignemo ruke. Također, nakon, e, nakon vraćanja sa rukova, odnosno prilikom vraćanja sa rukova, kada se dižemo, podizanje ruku, e, i nakon znači ustajanja sa prvog tešao da ustanja na treći rekut da treći rekat onda se podiže ruke to sta četiri mjeseca se podiže ruke mnogi ovaj koji počnu planjati i ne znaju ove stvari on dižu ruke i go stignu na ko lataraju da stignu dok ne nas kontaj posljednji nauče znači mora se znači tačno četiri mjeseca koji se diže a nije ovaj ima neki ljudi dižu na i go stignu dižu ruke na pogrešnim mjestima diže recimo na ovaj ovaj prilikom ustajanja sa trećeg, sa trećeg ovaj, rekata, kad je ustaje, on diže ruke. I tako, u situacijama koje se uče ne diže ruke, diže ruke, mimo sežde. Što je pogrešno, naravno. Riječ je o stvari da on vidio neko diže ruke, pa i on ono diže ruke. <clears throat> Dobro, hadis ovaj ovdje koji smo spomenuli ukazuje na to da je, znači sam tekst hadisa koji smo spomenuli, uh, također i ovaj hadis je od Abdullah ibn Umara, radijallahu anuma, da je znači da je mustehab da se dižu u ruke, govorim sa tekstu hadisa, ono što zaključuje iz hadisa, da je mustehab da se dižu u ruke, znači početnog tekbira, prilikom odlaska na ruku i prilikom vraćanja sa rukua, da se ruke dižu, hadisa se razume da se ruke dižu u visini ramena, po, po, u, kako došlo u ovim rivatima, znači u drugim rivatima došlo da se dižu u visini donjih dijela ušiju, resica ušiju. E, također hadis ukazuje da je poslanik Salonsalem nije to radio prilikom a, odlaska na seždu ili vraćanja sa seždi. I to, znači, a glavni namjer namirno naglašava da se ne bi razumjelo da se ne bi razumjelo kao što su neki tumačili, znači u njegovo vrijeme to bilo rašireno, tumačili to da bi poslanik sam dizao ruke kod svakog spuštanja, dizanja i kretanja, da se ne razumije da je to radio na seždi, kako se klonila ta, a, to pogrešno poimanje. E sad postavljamo pitanje, dobro, koji je smisao dizanja ruku na mladu? Što će dizati ruku na mladu? Je li ima tu nešto dokazuje nešto širijskih tekstova koji ukazuje na ono što mi kažemo mudrost? Mudrost tog pravsa. A vi znate u osnovi, da znači, što se tiče ibadeta, treba znati u osnovi, u ibadetima, znači prihvata onako kako je došlo, ovaj, i u tome postoji mudrost, nekad nam bude pojašnjena u šerijskom tekstu, nekad ne bude, ali ibadat u osnovi nis, ne mora biti zasnovan na nekim vidljivim mudrostima. Na nekim vidljivim mudrostima. Kažem, eto recimo potiranje, potiranje ovaj, počarata na ono, uzmanje meska. Ovaj, koja je to mudrost? Znači, na dobro mudrost je olakšica. Pa dobro, ako mudrost olakšica, onda što se potrebe povrgo, da on što se potrebe od uzdo, tako dalje. Onda onaj, nema sumnje da je to olašita, je došlo da je to olašita skidanje, ali kažemo, što, ovaj, ako hoćemo da prodijete mudrost, znači to je najlakši odgovor da spresitku te, te pute mudrosti, je to da kaže dobro, ako pokušamo nečeg izvući mudrost, pitanje badeta, šta je mudrost, se klanja aša tri rekata, sabah dva rekata, pa će doći neki vrli odgovarač, neki pa će reći sabah, kaže, tad si onaj odmorniji, tad si odmorniji, kaže, razvučeš kiraje dva rekata, razvučeš duže, učiš, odmorniji, jači, ima loke. A lok će drugačije obrnuti. Pošto na sabav naj, najsnažniji, naj, najjačiji, najodmorniji, tako treba razvojiti deset rekata od jedan put. Tako, odmorno, snažno, planja deset rekata. Na akšamu, kada je tad već ono malo prespavanje, kada je tad već tri, ne logično, totalno. Što što ja ću onda planja četiri. Tako, znači, kad ulazim u to, logično je, dakle, nema tu loke nikakve. Tako došlo, ima u tome smisla, koji nije pojašnjen u šest kretca. Može neko, pa se ima neko piše ovim knjigama, zna neka pisati neke mudrosti iz toga. Ova izlači, neka tu, znači može biti da je to tačno primno. Međutim, da kaže 100% tako, znači možeš imati šerijski tekst da to potvrđuje. I zato kaže odmah na početku govora o ovoj temi, znači e, tražiti mudrost u nekim ibadetima, ova, ne treba ići u krajnost, a takozvan taj neko izvještačenost, tekelov. Znači nešto pokušati izvući, nešto što nema. Ali u osnovi da je zasnovan, da svi propisi zasnovani na, na mudrost, nema sumnje oko toga, znači da to ukazuju drugi opći šelijski dokaz. Ono što je pojašeno u tome mudrost, ehle vesele, ono što nije pojašeno, znači izvještačeno tu navlačenje i traženje mudrosti je problem. Zašto? Zato što obično ljudi iz mudrosti znaju izvući neki drugi propis. Ako je od mudrosti da žena, ovdje govorimo, ovdje o ibadetim, ibadet malo još specifičniji, ako je, recimo, mimo ibadet, mame lad, A kod mudrosti toga što, sa, što žena nije dozvoljena putuje bez mahrema u tome da bi, da bi mahrem čuvao, da bi bio zašte, jer žena je slaba, može neko napasti, može nešto nažal učiniti, uh, povodljiva je, može neko objediti, odvesti i tako dalje, poznato. I mudrost je da ide sa njom njen mahrem koji je čuva, je tako? E, došli mi u vremenu živimo kad nema potrebe da neko čuva. Avioni, vozovi, kamioni, to je sigurno, to je mnoštva ljudi s tobom, ko ti baš šta vrati, tu znaš, tu, tu, znači nek to je sigurnije nego da dođe neki tvoj mahrem, sigurnije, znači ne treba ti mahrem, tako? E, to je znači opet, to je taj problem, znači, a ti zbog mudrosti obrneš popis na opačke, ne može mudrost negirat propis. A kaže da jes mudrost mahrema to da čuva žena, da bude zaštita. E, ne možeš doći u stanje, sad je ona sigurna, sad joj ne treba mahrema da obrneš propis na pačke, od mudrosti izvučeš, izvučeš propis drugi da, da negiraš propis u osnovu. I to su činjaci govorili, znači, ako mudrost se pretvori u to da negiraš osnovni propis, to nije mudrost. To je Bela, ne spominje. Došao da putuje s mahranom i selam ali. Čuvat, ne čuvat, praviti joj društvo, nosat, haljno, nije bitno. Glavnom ideš, sa njoj gotovo. Jer ovdje je problem, jer problem je ovo što su savremeni neki učinjaci izdali fetvu. Ako je sigurno, može ići. Kažemo, nužda u redu razumijem nužda, ne može drugačije mora da to vredi, to je izuzetak. Nužda je izuzetak. Jaka potreba izuzetak. Ali ne da kažemo da je postao osnovi propis, je li sigurna, nek putuje sama. To je problem. I zato kada znači, ta znači, mudrost je da znamo mi na čemu su zasnovani propisi, da, da nisu bezvizi zasnovani, da imaju smisla. Ali ne da nam bude ta mudrost da se pretvori u suprotnost propisa, da ga negira od mudrosti ovdje koje spominju, kaže jedna od mudrosti od dizanja ruku namazu na četiri mjesta je, to kaže zine tunicama, to je ukras mazu. Kako je ukras namaza? To je ukras namaza. Drugo, drugo mišljenje kaže, kaže to je kaže način da se otkloni gaflet od planjača u, opođe, znači, u kontaktu sa lađe šalom, konekciji što tako je. Jer kaže, kad diže ruke, onda ona budi ono frisa vrati se Onda kad kad je mrtav onda može spavajuće da klanja neka diže on malo sebe onaj, vrati se tijelom vrati se u stvarnost bude prisebni bude prisutan pa se otkloni taj gaflet nemarnost na maz treće mišljenje kaže to je kaže sa pokretanjem ruku kaže pokreće se i srce a srce kad se pokreni kad se pokreni znači ono već ima bolju prisutnost veću prisutnost u namazu ili što kaže ima šafija, to je nakon najbliži. Kaže, to je ta'adimu Allahi wa tiba'u sunnet vjeru. Kaže, to je veličanje laže šanu i sljeđenje sunneta vjeru vjeska sa sve nam i To pokrenulo ovo, pokrenulo ono, to je već, znači, to sveće to tetke uz kafu mogu. A ovo ostalo, znači došlo tako, došlo radio, posljedno se radio, sve vam ovdje su umjeti gotovo. Bitno da znamo da to ne utiče na valjenost namaza i da ne treba to praviti neku filozofiju, ni u, uh, ni u podizanju da ratuješ zbog toga, ni od toga da to ne treba raditi zbog mudrosti ovog onog, znači pustiš ga na njegovo mjesto kako, kako mu pripada taj propis. Uglavnom, možemo reći, dobro, nema, nema neke kontraditivnosti među svih ovih mišljenja koje su rečeno, ali pojenta ovdje da nije došao neki šeljenski tekst koji to potvrđuje, osim taj šeljenski da treba to raditi. A to šta je smisao toga i zbog čega se radi, znači to, to možemo uglavnom ovaj, možemo nagađati. Ali obično učenjaci znaju često reći da za mnoge propise šta je, znači šta je pojenta toga, jer propis nije bez veze propisao, znači ima svoj smisao. Neko misli da, da se može poletiti. Pa rekao, misli da ne može, tako. Dobro. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,